Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Užim 2010-2011. Kuna i Allah Allahi hvana. Budite Allahovi robovi, braćo. Ve rabi rabbi zidni ilmi. I reci, Allahu, uvećaj mi znanje, uvećaj mi znanje. Domaćin, šejih Bilal Bosnić. Istinski naslednici vjerovjesnika. koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا ما Soba put vjernika. الشهيد بطولة وفخارا ودما زكيا طيبا Svi zaboravljamo onaj, onaj pravi cilj zašto se treba učiti. Zato nam jest ovako stanje. Što je više fakultetlija, što je više pametnih, sve je više budala i sve je više problema. Kada bi bili u stanju da dovedemo Ebu Bekra i Omera, sada i malo provodamo zemljom i ono malo i tamo u Meku, mašala, vidim što su napredovali ste, uradili ste ovo, ono, odvedemo ih u Medinu, o, još bolje, samo tako, pa kaže, pani Omer ili Ebu Bekra, aj malo nas sad iza kuca odvete, da vidimo kako je tamo. بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجلي نهارا كالنجم الهائم ينوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جراره Svima će ljudima biti oprošeno osim muđahirunima. Pa su pitali ashabi radijallahu anhum, ko su muđahiruni, ko su muđahirune, ja Rasulallah? Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao, to su ljudi koji počinje greh tokom noći, pa im Allah Đelešanu sakrije taj greh, uklone, ih, uklone im taj greh, sklone ga, pa oni iziđu među narod i pođu da se diče tome grehom. قلبي وفكري سائلا رب اليقين حاربي ظلالا تعبد الصلبان حاربي ظلالا تعبد الصلبان كم أذاقوا Druga stvar, kad je bilo prikupljanje isto za braću, vi znate koliko su srca imenaca, koliko su srca imenaca mehka i koliko oni žele pomagati. Koliko su oni samo bra, braći u Bosni pomogli kad je bilo vrijeme za to. Dolazi čovjek na invalidski kolicu, tu do mjesta gdje se prikuplja ta, ta, ta sadaka, kaže skinite me i ova kolica ja dajem za braću Nema ništa drugo, ništa drugo nema.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 rasijanom, raz, po čitavom Dunjaluku, Mi se ispričavamo, tražimo halala, što je malo došlo do kašnjenja, jer smo u zadnjih nekoliko minuta dobili struju. Naime, dio grada je bio isključen danas sa strujom, malo se i snijeg razladio lijepo, pa nam nemojte ovaj, osim da nam halalite. Mi smo danas proveli dan u lijepom ambijentu, imali smo četiri naučna predavanja i nekoliko vazova poslije svakog namaza, obraćanje nekoga od učesnika medrese pod nazivom ilma <clears throat> i reci gospodaru povećaj nam znanje. Evo nas večeras ponovo s vama, kao što vam i obećali, ako Allah da zdravlje, veselja i da nas služi struja i sloboda govora, mi ćemo svake noći, ako Bog da, imati nešto da vam kažemo i da vas upoznamo o nekim možda i radosnim i prijatnim informacijama za vas, jer kao što kazali smo sinoć, mnogi bi voljeli da se s nama na neki način, međutim, evo i ovo je jedna od mogućnosti, pa molim Allaha te bareke ta'ala da i ovo u Kabuli i ovaj trud. Ja sam večeras jedno iznenađenje u znači ulogi voditelja programa ili znači samo da najavim jedno iznenađenje za večeras svima onima koji nas prate. Sa nama je jedan brat Daija koji će se sam predstaviti ujedno. On je skupa, skup, skupljao znanje i mudrost u Jemenu. Jemenska mudrost i ima nam šta kazati, a vidimo da polako ehlu Jemen svaki dan više dolazi do izražaja. To je narod koji će, ako Bog da, i u buduće pokazati svoje pravo lice narod koji je naučio da mora ponosno živjeti i ponosno na ovome putu noseći ovaj manet umrijeti. Ja ne bi uzimao dragocjeno vrijeme našem večerašnjem predavaču. On će ujedno sam sebe predstaviti, a vi ako Bog da osaburite, lijepo ga saslušajte, pa se onda opet, ako Bog da sutra najveće susrećemo sa novim iznenađenjem i tako dok Allah ne presudi da odemo sa ovoga dunjaluka, kako kaže uzvišeni je rabbeke hatta je'tijeke i ti obožavaj Allaha sve dok ne izdahneš.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 حق نسيها وجاهد في سبيل الله حتى أتاه يقين الموت من ربه جل في علاه Draga i poštovana braćo, sva hvala i zahvala, zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, stvoritelju svega postojećeg, onome čiji pogled dopire, dopire do, do svega, a drugi pogledi do njega ne mogu doprijeti. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i na sve one koji su živjeli i umirali sa istinom u srcu. Velika mi je čast i zadovoljstvo ovom pruženom prilikom koju mi je Allah Đelešanu pružio da se obratim braći i na ovaj način na pozitivan način iskoristimo taj internet koji, koji, koji nanosi s jedne strane toliko zla ovome svijetu. Pa, pa, mi smo tu da uspostavimo tu prevagu uz Allahu Đelešanu pomoć i da ovim i ovakvim načinima iskoristimo to u najpozitivnije stvari. Prije nego što pođem, pođem sa svojim obraćanjem, kako je rekao šejh Bilal, imam dužnost da vam se predstavim. Ja sam Hazim, sin Šabana Tutnić iz mjesta Željezno polje, opština Žepće, Bosna i Hercegovina, svršenik fakulteta džamija al tehnologija u Jemenu, u Sani, odsjek Dirasat Islamije. Tema današnjeg obraćanja vama, odnosno svima nama, jeste slabost imana, braćo moja draga. Postoji bolest koja je veoma raširena u srcima mnogih ljudi, a ta bolje se zove slabost imana. Druga stvar, ovoj braći koja su ovdje prisutna, ne želim da me gledaju očima kao nekog predavača, nekog profesora ili ovog ili onog. Allah mi je svjedok da nisam od onih koji, koji želi neku titulu, već da ono što želimo da bratski podijelimo i da ovaj razgovor više bude neki dijalog. Kao što smo rekli, postoji bolest koja je, koja je raširena u srcima ljudi, pogotovo u, srcima muslimana i na to treba posebno obratiti pažnju. Ta bolest zove se slabost imana. Razmišljajući o tome kako da se riješimo toga i kako da to otklonimo iz naših srca, onako kako doktor prije nego što, što odredi lijek za bilo koju bolest, prvo mora da uspostavi dijagnozu kod čovjeka. Zašto je to tako? Pa ćemo se pozabaviti malo razlozima zašto, zašto ima slabi kod čovjeka. Prvi razlog, braćo moja draga, jeste taj griješenje čovjeka prema Allahu Đelešanu. Kad pogledamo koliko mi samo nadam pogrešimo, imamo griješenje rukama, griješenje jezikom, griješenje pogledom, griješenje svojim svim raznim postupcima. Pa, pa tako i na taj način i, druge ljude navodimo da griješi. Ako bi gledali ovo, svi, svi su ljudi griješnici i svi ljudi imaju slab iman. Ali postoje dvije vrste griješnika. Prvi su griješnici oni koji su ogrezli u svome griješenju, braćo moja draga, koji uživaju, u, uživaju, uživaju u svome griješenju. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kullu ummetin mu'afa illa al rum Kile ja Rasulallah, men humul muđahirun. Jednom prilikom poslanik sallallahu alaihi wasallam je sjedio sa ashabom pa je rekao Svima će ljudima biti oprošeno osim muđahirunima. Pa su pitali ashabi radijallahu anhum ko su muđahiruni, ko su muđahirune ja Rasulallah. Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao to su ljudi koji počinje greh tokom noći, pa im Allah Đelešanu sakrije taj greh, uklone, uklone im taj greh, sklone ga, pa oni iziđu među narod i pođu da se diče tome grijehu. Kad se vratimo danas, kad pogledamo situaciju danas, zbilja je to tako, braćo moja draga. Toliko je šetan utječe na, toliko šetan utječe na srce ljudi da je, da je to jako, jako zabrinjavajući. Kada, pogotovo kada uđemo u omladinu, glavna tema je, glavna tema je kako je ko odigrao kladionicu, kako je ko dobio, kako je ko izgubio, kako, je ko, kako se ko napio, kako je neko napravio parti, pored toga što im je Allah Đelešanu sakrio taj grijeh noć, oni se znači ističu time i tako, tako radići, tako povlačeći taj svoj postupak, navlače na sebe Allahovu srđbu da nas Allah Đelešanu sačuva toga. Druga vrsta grešnika je oni koji greše i koji se kaju. Allah Đelešanu takvima, takvima obećaje da će im oprostiti ako se iskreno pokaju. Jer kaže Allah Đelešanu oslovljavajući ibadu Rahmane, robove milostivog, da ne idemo ajet od početka, pa kaže Allah Đelešanu vala jeznun i oni koji ne čine zinaluk, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ يَثَامًا I ko to uradi, on je zaista, on je zaista pogriješio. Allah Đelešanu se ne, zaustavlja, ne zaustavlja na tome. Pa dalje u sljedećem ajetu Allah Đelešanu kaže Illa ledine tabu wa, wa aminu wa aminu salihat Ulaike Allahu atihim hasenat Kaže njima će Allah, oni koji se iskreno pokaju i budu radili dobra poslije toga Njima će Allah Đelešanu oprostiti, braće moja draga. Nemojmo gubiti nadu Allahovu milost ako se iskreno pokaju. I zamislite dalje, braćo moja draga, u kuranskom ajetu Allah nam direkt, direktno obećaje. Znači, pored toga što smo uradili grije, što je to bio veliki grije, Allah Đelešanuhu nam obećaje da će nam naše grije zamijeniti dobrim djelima, ako se iskreno pokajemo. Zamislite, braćo moja draga, Allahove milosti. Jedne prilike je, do, je, je poslanik sjedio sa svojim ashabima radijallahu anhum, pa im je počeo jednu priču. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije često smijao, nije često pokazivao zube tokom smijanja, ali ovom prilikom je to uradio. Šta je ta priča i šta je ibre te poruke? Kaže doći će Allahov rob na sudnji dan, pa će mu Allah Đelešanu nabrojati njegove velike grije koje je uradio. Nabrojat ćemo jedan po jedan grije i sad čovjek će tako u tom halu biti prepadnu. Šta će biti sad pred, pred tolikom masom, znači svi su mu grijesi nabrojani, pa će Allah Đelešanu u njemu reći oprošteno ti je sve i svi su ti grijehi zamijenuti dobrim djelima. Pa će čovjek zastati i reći, o Allah, ima još grijeha koje sam počinio. Još, još je veliki grijeh, pa te molim da mi i te druge velike grijehe nabrojiš, da bi mi i njih zamijenio dobrim djelima. Tada se poslanik sallallahu alaihi ve sellem pokazuje svoje barek zube na ovu, na ovu, milost Allaha Đelešanu. Ja molim Allaha Đelešanu da budemo od onih koji će se smilovati Allahu Đelešanu. Druga, drugi razlog, drugi razlog slabosti imana kod čovjeka je taj što, ljudi, što se ljudi ne vežu za Kur'an. Ljudi ne osjećaju Kur'an, braćo moja draga. To pismo koje nam je Allah Đalešanu direkt, njegov govor koji nam je poslao, u kome su, u kome su svi izlazi, u kome, u kome je svako dobro i u kome je upuda za sve svjetove do sudnjega dana. Puno ljudi danas, kada mu zavibrira telefon ili kad, kad čuje da mu je došla poruka na telefon, već je to postalo mahinalno, braće moja draga. Ruka automatski leti za džep, istog momenta to uzima i gleda i pomno je prati šta je došlo. Ako je nešto oko biznisa ili nekih takvih stvari, pročita jedno, dva put, tri put, da bi je dobro razumio. Povlačeći paralelu s ovim, Allah Đelešanu nam šalje poruku direktno. Znači, kad bi mi uzeli tu poruku i samo je pomno pročitali, našli bi, našli bi rješenje za, rješenja za sve naše probleme. Našli bi rješenje i za oni koji nas ne voli. Našli, našli, bi, našli rješenje i za one koji nas mrzi. Našli bi rješenje i za one koji nam žele probleme. U Kur'anu su, u su, u su rješenja za sve probleme. Sle, idući, idući ovom linijom, znači, isto tako u namazu. Ljudi dođu na namaz i kažu, eto, obavili smo namaz, Upi, kad upitaš ljude šta je, šta je imam učio na namazu, možda neki mali dio bi ih mogao potvrditi šta je učio. To je dokaz koliko su ljudi posvećeni namazu, braće moja draga. I nemoguće je da čovjek koji obavlja namaz, da taj namaz na njemu ne ostavlja tragove. Jer Allah Đelešanu kaže, a Allahov govor je istina i Allahov obećanje je istinito, inna salata tenhanin fahša, zaista nama zabranjuje, zabranjuje, zabranjuje da, se radi, da se radi loša djela. Onaj čovjek koji, koji je iskreno u namazu, njegov namaz, njegov namaz mu zabranjuje, zabranjuje da radi loša djela. Pa mi danas vidimo ljude koji klanjaju, koji rade s kamatom, koji, koji, koji idu tamo u neke, u krajnosti, koji, koji napadaju oni kriveni dužne braće muslimane, a sve se broji oni klanjaju. Pa neka se oni sami zapitaju šta je s njihovim namazom. Nećemo mi nikome da sudimo. Mi nismo od onih koji sudi. Svaki čovjek sam o sebi treba da presudi. Šta, šta, šta, kakve tragove njegov namaz ostavlja na njemu? Jednom prilikom je poslanik sallallahu alejhi ve isto tako bio sa drugovima pa je spomenuo, pa je spomenuo jednom svom ashabu radijallahu anhu, kaže da li bi, da li bi na, kada bi se čovjek okup, imao rijeku pored svoje kuće i kada bi se svaki dan okupao pet, minuta, da li bi, da li bi na njemu ostalo išta od prljavštine? Pa je ovaj rekao, ja Resulullah, to je, to, to je faktički nemoguće. Tako i čovjek koji obavi pet puta namaz na dan, iskreno, predano Allahu Đelešanu Nemoguće nemoguće da taj čovjek, braće moja draga, osjeti na sebi neke, neke loše misli, da ne govorimo o postupcima i tako dalje. Treća stvar koja je razlog ovi, ovi stvari, o slabosti, slabosti imana kod čovjeka, jeste taj da vremenom kod, kod ljudi srca postanu tvrda. Pa Allah Đelešanu oslovljava te, oslovljava te ljude to, to su ovi uzeli što na Ajvatovicu idu taj ajet, međutim taj ajet ima, ima skroz drugo značenje. Kaže Allah Đelešanu za one čija su srca otvrdila. thumme kaset kulubukum kel Njihova srca, misleći ovdje na, na jevreje, na najpokvareniji narod koji, koji se pojavio na zemlji. Zatim su, kaže, otvrdila njihova srca. Otvrdila su njihova srca. Postala su tvrda. Kao kamen. Kel Kao kameni. Evo kasve. Ili, ili ili, ili još tvrđe od toga. I kaže Allah Đelešanu, zaista ima kamenje koje, koje se raspada pred, Allah, pred Allahovom veličinom. Zaista kamenje puca pred Allahovom veličinom i zaista ima kamenje kamenja koje, iz, kojeg, voda teče. U drugom ajetu Allah Đelešanu kaže لو أنزلنا هذا القرآن على جبل kada bi mi ovaj Kur'an spustili brdo la ra'aytahu khashiyan mutasaddian min khashyati Allah vidio bi ga kako se od straha prema Allahu dželešanu zdrobilo u prah bi se pretvorio wa tilka al-amthal nadribuha to su primjeri koji mi navodimo Kome, braća moja draga, ali nas, za ljude, la'allahum yatafakkarun, da bi ljudi razmislili, braća moja draga, da bi ljudi došli do pouke. Allah Đelešanu nam šalje poruku koja dolazi direkt, da razmislimo. Kolika je veličina samo Kur'an, koliko ljudi tome, tome posvećuju pažnju. Allah Đelešanu nam kaže, njegov, njegov govor je istina. Većina ljudi danas, kad, kada bi pitao šta misliš o Allahovom govoru, rekao bi to je istina i samo istina i ništa drugo osim istine. Međutim, kada pogledamo postupke ljudi danas, ne vladaju se po Kur'anu, ne cijene Kur'an, ne rade po Kur'anu i šta očekivati i zašto se pitati zašto nam je ovako stanje. Sljedeća stvar koja je, koja je uzrok, koja je uzrok ovoj, ovoj bolesti, bolesti slabosti imana u srcu, jeste ta, braćo, moja draga, da, su ljudi postali lijeni. Da su ljudi postali nezainteresovani. Sve mu je preče od pozivanja u Allahu, u Allahu veru. A šta je, šta je najbolji govor koji postoji na svijetu? I ovo su Allahove riječi, braće moja draga. Je li najbolji govor jednog političara koji priča gore neku priču? Je li najbolji govor nekog bankara koji se tamo lomi po berzi ili nešto drugo ili treće? Nije, braće moja draga. Allah Đelešanu kaže وَمَنْ أَحْسَنُ الْقَوْلَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ A ima li bolje govora od onog koji poziva u Allahovu vjeru? Trebamo se zapitati, braće moja draga, Danas kada ljudima spomeniš da trebaju da pozivaju Allahu vjeru, da širi dao, puno ljudi se izvlači na tome, pa eto, ja nisam učen, možda to nije od mene dobro da se ja petljam u to, ali zapamtite, braće moja draga, Allah Đelešanu, la nefsen illa Allah Đelešanu ne zadužuje nikog preko njegovih, njegovih mogućnosti. Iz ovoga, iz ovoga možemo izvući kontekst. Znači, Allah Đelešanu nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti, što nam automatski daje naredbu da, da čovjek uradi ono što je u njegovoj mogućnosti. I kada bi svi ljudi uzeli svoj, svoj dio, da, da, da pozivaju u Allahovu vjeru lijepim riječima, lijepim ahlakom, lijepim postupcima, vjerujte, vjerujte da bi se Islam raširio u tolikoj mjeri onako kako sunce kad ugrije otapa snijeg, tako bi se Islam širio zemljom, kada bi svaki čovjek uradio ono što je do njega za Allahovu vjeru. Danas, kad pogledamo ljude, kaže, pa eto, možda klanjam ja, ali nekako mi je to teško. I to ako klanja, kažu dobar je, dobar je prilično, ako klanja pet vakata namaza. Koliko ima ljudi da ne klanja ni pet vakata namaza? Hajmo povući jednu drugu paralelu. Samo ljudi koji konzumiraju, koji, koji konzumiraju cigare, koji konzumiraju duhan, koji je Allah Đelešanu zabranio, koji je haram na osnovu, na, osnovu toga ono što, što šteti tijelu je haram. Znači, ako uzmijemo da većina, većina pušača konzumira više, dnevno više od jedne kutije cigara. To je 20 cigara po 3 minute, to je 60 minuta. Obično kaže kad ja zapalim, nek me niko ne dira, to je samo zato i ništa drugo ne postoji kada, pogled, kada povučemo paralelu da ljudi koliko vremena, koliko vremena čovjeku treba da obavi pet vakata namaza. Dođemo do, dođemo do zaključka da čovjek, musliman, provede više, provede više vremena uništavajući ono što mu je Allah Đelešanu dao u emane, uništavajući svoje zdravlje, uništavajući i metak i sve ostalo i uništavajući oni oko sebe, provede više vremena tako rušeći i gledajući za dim kako mu odlazi ispred očiju, nego Allahu Đelešanu. Pa šta ćemo mi očekivati, braćo moja draga? Allah, Allahova Đelešanu je milost prevelika, ali, ali nemoj, nemojmo zaboraviti da treba Allahu milost da zaslužimo. Allah Đelešanu obećaje za jedno dobro djelo deset nagrada, pa sedamdeset, a kome Allah želi da će i više. Za jedno učinjeno, za jedno učinjeno hrđavo djelo Allah Đelešanu kažnjava samo jednom i to ne, ne kažnjava odmah već kaže melecima puste, nemojte zapisivati odmah, nek, nek stoji. Kao, kao što se uradi za dobro djelo, ono se odmah zapiše, ono je tu u defterinu i ono stoji, njemu nema više povratka, osim ako ne, ako ne prigovori. Čovjek kad počini igri, Allah Đelešanu naredi melecima da ne zapisuju odmah. Sačekajte, kaže, jedno vrijeme možda se mora pokaji. Ako se pokaje, izbriše mu se to njegovo loše djelo i još na to Allah Đelešanu mu zato loše djelo upiše dobro djelo. Kolika je Allahova milost prema nama ljudima, braćamo draga. A kako mi to vraćamo Allahu Đelešanu? Gledajući na ovo sve, šta reći na kraju čovjek kad, kad, kad zapadne u, svu, u svoj belaj, jer kaže Allah Đelešanu u suri Ali Imran, onoga koga ti, onoga koga ti u, u džehennem ubaciš, on je, je dovoljno ponižen, njemu, ne treba veće poniženje. Ako čovjek dođe na taj stepen da bude bačen u džehennemsku vatru, sad nije on jadan. Pa jedan učenjak rekao, jadan li je onaj čije jedinice preteknu desetice? Jadan li je zaista čovjek čije jedinice preteknu desetice? Ako je on, on uspio da prokocka toliku Allahovu milost koja, mu je spuštena, ako je on uspio da, da, da na sebe navuče Allahovu milost, pa šta je taj čovjek zaslužio? gledajući, gledajući neki, nekim realnim životom, kada bi čovjek uzeo nekog čovjeka i pomagao mu neko određeno vrijeme, ni blizu to nije onoliko koliko Allah Đelešanu daje čovjeku. Kada bi uzeli tu paralelu i kada bi se taj čovjek loše ponio prema tome što ga je pomagao, on bi bio neki otpadnik u selu, ne bi niko htio da priča, rekao bi taj čovjek nije, nikakve nije vrijedan nikakve pažnje. Nije, ne, bi niko htio da sa njim kontaktira. Zamislite, braće moja draga ljude, koliko ljudi čini grija prema Allahu Đelešanu. Pripisuju mu druga, pripisuju mu druga. Radi ono što je Allah Đelešanu zabranio zbog našeg dobra da to ne radimo. I na sve, na sve druge načine prave, prave tu nepravdu prema, Allahu Đelešanu. A odnosno oni su sa, sami prema sebi. Ako bi samo pogledali, imali ste vjerovatno slučaj, braće moja draga, čovjeka koji ide na dijalizu, kome bubrezi ne radi. Zamislite samo koji je to Sibe za čovjeka. Svako drugo jutro ustani u dva, u tri sata, otiđi u bolnicu, prikopčaj se na aparate, sjedi sedam, osam sati, da se sva krv iziđi, očisti, vrati nazad i tako redom. I tako. Koje, je, koje je samo to psičko opterećenje? Kad znaš da imaš tu, to što ti Allah dao, taj musibet, koja je to patnja? Allah Đelešanu nam dao dva bubrega koji ne teže ni u jednog čovjeka, ne u jednog čovjeka više od jedne kile. Ta oba bubrega. I čak ako imamo jedan, može, može da obavlja tu funkciju. Allah Đelešanu nam to, to dao, što bi rekli Arapi murtahini, ležimo, sjedimo, a oni obavljaju svoju funkciju. Zamislite samo koliko bi čovjek dao koji nema bubrega da mu, da mu se na nekoliko dana vrati taj bubreg, da on obavlja tu funkciju. Mi sjedimo tako, ne, ne, ne obraćamo pažnju na ono što nam je Allah Đelešanov dao. Druga stvar, gušterača u tijelu čovjeka je otprilike veličine oraha ili nešto tako. To je žlijezda koja, koja luči inzulin. Inzulin reguliše nivo šećera u krvi. Zamislite da svaki dan malo se, malo se, malo se nasikiraš, a pane šećer, injekciju. Malo se nasikiraš, pane šećer, injekciju. Koji je samo to musibet, braćo moje draga? Da ne govorimo o očima, da ne govorimo o ušima, da ne govorimo o koži, da ne govorimo o razumu i svim drugim stvarima samo na sebi, kad bi sebe pogledali, samo kad bi sebe pogledali, ono što na sebi imamo opremi, koliko to vrijedi od momenta kad nas majka rodi, kad bi pali na seždu i kad ne bi glave dizali, ne bi se ni hiljaditi dio Allahu Đelešanu mogli, mogli zahvaliti. Molim Allah Đelešanu da ne budemo od onih koji će, koji će, koji će, se prema, sebi, koji će prema sebi nepravedni biti. Molim Allah Đelešanu da nas učini od onih koji će, koji će spoznati pravi put, kojima će biti ukazana Allahova milost i koji će biti izvedeni na pravi put. Nakon Puno, puno još ima ovih razloga što, što kod čovjeka slabi ima, ali nećemo o njima više. Hajmo sad, hajmo sad da pokušamo pričati Hajmo sad da pokušamo pričati o tome kako da to otklonimo od sebe, kako da povratimo taj, tu Allahovu milost prema nama, kako da, kako da steknemo Allahova zadovoljstvo. Prva i najjednostavnija stvar, braće moja draga, da poradimo na svom ahlaku. Da poradimo na svom ponašanju. Kaže Allah Đelešanu za, za poslanika sallallahu alaihi koji je nama svima uzor. Wa inneke ala hulukin azim. Ti si na najvećim stepenu ahlaka u Allahovu poslaniče. Ako vidimo, ako vidimo na, kakvom, na kakvom je stepenu ahlaka bio poslanik sallallahu alaihi wasallam, da se niko nije, nije požalio na njega čitav život zato jer nije imao računa da, da se požali. Zato što je to bilo biće koje je hodilo zemljom i koje više nikad neće hoditi. Bezbrojni su, bezbrojni su primjeri kako se poslanik sallallahu alejhi ve prema djeci, prema ženama, prema nevjernicima, prema onim koji su mu nanosili nepravdu, prema onim koji su ga vrijeđali, prema onim koji su pokušali da ga ponizi, ni prema kome poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije, nije vratio takvu mjeru. Zamislite samo situaciju kada čovjek koji zna da je na istini, koji je koji od Allaha Đelešanu dobio nagradu, iziđe, iziđe u grad da poziva, da poziva svoje komšije, svoje, svoju familiju, svoju rodbinu, svoje prijatelje, zasipaju ga kamenjem, Zasibaju ga kamenjem i on u krvi diže ruke, diže ruke prema Allahu Đelešanu pa kaže Rabbik kao mi fe innehum la ja'lamun. Gospodaru, oprosti mome narodu. Zaista, zaista oni, zaista oni, zaista su oni oni koji ne znaju. Gledajući danas, jeste teško stanje po pitanju davi. Braća koja pozivaju vjeru nailaze i na, na probleme i na prijetnje i na, na, puno drugih stvari, ali nemojmo klonuti, braće moja draga. Sjetimo se primjer, primjera Muhammeda sallallahu alaihi ve koji, koji, je, koji, je bio, koji je bio toliko predan davi da je, da, da da je u krvi bio, da je bio ponižavan, da su ga proglasili ludim i šta, šta sve ostalo ne. Gledajući Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, neki od nas je reći mi ne možemo taj nivo da dostignemo, pa ćemo uzeti jedan drugi primjer. Iz primjer braće koji, koji se zadala, na, na primjer, primjer učenjaka koji su, koji su pretrpili ogroman teret, koji nisu bili, koji nisu bili Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Ako vidimo primjer Ibn Temije radijallahu anhu, jednog učenjaka koji je ovaj svijet napunio znanjem, pa kad, kad, kad, su, kad su se glavešine njegova naroda sastale, sastale da, da mu nanose što više problema, zatvorili su ga i čak u zatvoru su mu zabranili da ima olovku i papir, pa je došao pravedan vladar i sakupio ih je, sakupio ih je tu u, u jednu prostoriju i rekao sad kažete protiv Ibn Temije šta imate, a on je bio iza, iza zastora tamo, pa je on slušao šta su o njemu sve izgovorili, ružnog govora, potvori, laži, pa ovaj je ovaj pitao vlada eto čuo si sad šta pričaju o tem, šta da radim sa njima. Kaže, pusti ih sve, ja sam im sve halalio, jer ako njih ubiješ, ko će pozivati u tvoju vjeru? Nemoj, nemojmo, braćo, svoje, braćo dozvoljava, dozvoljavati to da se ugledamo na lošije od sebe. Njih ćemo pustiti, oni nas ne zanimaju. Nama je cilj da, da slijedimo one koji su bolji od nas i da nam oni budu uzor. Zaista je jedan čovjek koji svoj uzor vidi u onome koje je slabiji od njega. Znači, misija čovjeka na, na ovom svijetu bi bila da ide naprijed, da raste poput biljke, da, da dostigne pun, punu veličinu za svog života, a ne da se spušta, spuštaš s konja na magarca, kako bi kod nas rekli, i da se spuštamo, spuštamo na taj, na taj niži, niži nivo. Sljedeća stvar koja, koja je poželjna da, da poradimo na tom svom putu, da, da budemo od onih koji, koji imaju zdravo srce i koji nemaju, nemaju tu bolest da im, je, da im ima slab u srcu, jeste ta da svodimo račun sami sa sobom, braćo moja draga. Da svaku večer nakon što, što u svojoj postelji gdje bili i šta god radili, da svedemo račun na olovku. Kako, kako, smo prošli, kako smo prošli danas, šta smo uradili dobra i šta smo uradili zla. Ako bude više zla na tome računu, braće moja draga, svaki dan, dobro znajte da to nije dobro, da treba nešto raditi. Ali veći je problem ako to zapostavimo i ako ne budemo vodili računa o tome, ako nam to bude tek tako, da, da, da ne svodimo račun nikako. Sve dok budemo svodili račun i dok budemo imali uvid u ono šta smo uradili danas od dobra, šta smo uradili danas od zla, da sebi postavimo neki primarni cilj, da u najmanju ruku bude ta, ta prevaga, prevaga dobra, što više to bolje, ali u najmanju ruku da, da svaki dan uradimo više dobra, više dobra nego zla. Sljedeća stvar koja može pomoći, koja može pomoći tome da povratimo, da povratimo svoj iman onakav kakav treba biti, jeste ovo što mi radimo u ovim momentima. Allah mi je svjedok, braća moja draga, da je moje srce puno u, na, nakon što sam došao ovdje među vas. Ja sam ovdje među vama prvi put, mnogi od vas me vidio prvi put, nisam vam niko i ništa, ne znate me, ali tako ste me primili da sam ja Allah u svom srcu direktno osjetio zadovoljstvo i sreću. Nema, nema, znači, sjedeći, sjedeći u ovim sjelima, čovjek je čovjek izolovan od tih vanjskih prljavih stvari, izolovan si od trke za dunjalkom, izolovan si od stresa, i u, ovim i ovakvim sjelima, kada se braća druže i vole u ima Allaha, Đalešanu, srce dolazi na svoje mjesto. Šta je Dunjaluk? Ne, nema potrebe, ako budeš trčao za Dunjalukom, on ode od tebe, ne možeš ga stići. On ode, ko bude želio Dunjaluk, kada bi mu se čitav Dunjaluk servirao na, na tasni i sve što je na njemu, čovjek se ne bi zadovoljio, braća moja draga, tako mi je Allaha, Poželio bi još jedan, ili još dva, ili još tri. Čovjek se time ne može zadovoljiti. Zašto ako mi muslimani znamo da, nam, da, da, gubimo 100% u toj trci ako se okrećemo dunjalku? Zašto, zašto trčati za njim? Zašto se ne vratiti na ono prirodno? Na ono na čemu se srca smiruju? Na druženju s braćom? Na druženju s braćom, potpomaganju, jer evo ovdje Nemamo ni, ni, zasebne sobe, nemamo ni televizore, ne koristimo ni telefone, alhamdulillah, puno. Nemamo, sva, nemamo svi ni svoje šporete, nemamo čak ni svoje krevete, ali opet Allah mi je svjedok da je u mom srcu zadovoljstvo, braće moja draga. Nije, nije da, ne, ne, volim da sebe forsiram tako u nekim pričama, ali Allah, me, Allah Đelešanu mi je ponudio tu mogućnost. Spavao sam i u hotelima sa pet zvjezdica i prošao sam i vidio sam sve ali ono, ono, ono, srce se smiruje samo na pravim stvarima. Jedna od tih stvari je kada su moje oči ugledale Keavu, to mjesto gdje je bio poslanik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I druga stvar, ovako kad sjedim s braćom, kad osjetim bratsku ljubav u zraku, kad ona lebdi, braćo moja draga, tad problemi padaju tad problemi ne postoji tad problemi bježe od ljudi, oni, oni tu nemaju šansi. Kada se braća zbliže i povežu, pa makar dva, tri, pet, nikako neko, nek vas ne zavara malo nas, što da to radimo. Ali Allah će lešano danas sam brat u autu govorio kada smo išli putem. Ako uzmemo u obzir da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao vjeru 23 godine, pa gdje smo mi, braćo moja draga? Šta mi treba da očekivamo? Da preko noći promijenimo stanje, evo ga, sve dobro, sve tamam, mi mi pobjedili svijet, mi na konju. Sve što je više musibita, sve što je više problema, sve što je više nedaća, sve što je više belaja, Allah Đelešanu nam povećava nagradu. Allah Đelešanu nas kali na tome i potpomaže nas. Molim Allah Đelešanu da budemo ustrajni u pozivanju Allahu vjeru. Da budemo od onih s kojima će Allah Đelešanu biti. I da budemo od onih koji će sjediti na tim divanima u džennetu, braćo moja draga. Pa će sjediti pa će pitati one mužnjive koji su upali u džahennem, Ma seleke kum fi safar. Šta vas je dovelo u tu provaliju dole koju ste, koju ste doš, dospjeli tu? Pa će ti muđrimi, zamislite, zamislite tog poniženja. Allah Đelešanu će pokazati nama, nama inša Allah njihovu propast. Ono šta su oni zaradili dok su na Dunjaluku bili, a uzižući nas i njih, pa će nam dati tu priliku da ih upitamo. Ma seleke kum si fi sakar. Šta vas je dovelo u tu provaliju gdje ste tu? Kalu lem na minel Nismo bili od onih koji su klanjali. Danas džamije zjapije prazne, danas džamije nosi skloništa, klizišta, danas džamije stoje tako zaključane od petka ako se otvori, ono da ima on tamo procenat sebi za svoju platu, da on, da on ima od toga, da, da ima pokriće da radi, da se pusti jezan pa može i na kasetu, hajde samo nek se radi, one tako stoje, a gdje smo mi braće moje draga? Kako kaže jedan, jedan jevrijski, jevrijski učenjak, kaže, znate kad ćete nas pobijediti? Oni nam daju ključ kako da ih pobijedimo. Pa je ovaj začudio se, kako ti znaš kako ćemo mi vas pobijediti? Pobijedit ćete nas onda kada vas na sabahu bude koji najaci. jaci. Alhamdulillah nas je bude više na sabahu nego na jaci. I zar to nije uspjeh, braćo moja draga? Zar to nije uspjeh, braćo moja draga? U hadisu poslanik sallallahu alaihi dugi hadis pa ću vam samo neke crte iz njega podvući. Kaže se da Allah Đelešanu svako jutro i svak, svak, svake večeri šalje meleke sejare, meleke auta, bukvalno prevedeno, meleke koji hodaju po zemlji. I traže, traže ovakvo društvo gdje se spominje Allahovo Đelešanovo ime. Neće biti, ne, neće biti u stanju da zapišu, da zapišu ono kakva je to, pa će otići kod Allaha Đelešanu, kaže našli smo ih tu i tu, radi tu i tu. Pa će Allah Đelešanu, pa će Allah Đelešanu pita šta traži? Pa će melec reći, o Allah traže tvoj oprost i tvoju nagradu i tvoj džennet. A od čega se utječu? utječu se, kaže, od vatre i da, da, da i ne, ne stigne tvoja kazna. Pa će Allah Đelešanu reći melecima Išhedu ja, i ja melaikiti inni kadu gafartu lahum. Pa će Allah Đelešanu pa će Allah Đelešanu reći melecima budite svjedoci moji meleci budite svjedoci moji meleci da sam im oprostio. Kaže Allah Đelešanu, inni gafertu Zaista sam im oprostio. Zaista im je oprošteno. Pa će meleci na to reći, među njima je bio jedan kojeg je profesor isprašio tako odnekle iz, iz, iz, iz, učionice, bio nemiran, pa je vidio tu i on se njima priključio. Kaže, i njemu pište to što... I, njega, njega spada ta, jer Allah, Allah Neće, neće dozvoliti da, da, da nekome propadne njegova nagrada. Pa, pa povucimo, povucimo, povucimo paralelu s ovim, braćom moja draga. Ovdje ne dolazi nagrada samo nama za Allahovu pomoć. Dolazi i našim porodicama koji trpe naše osustvo tamo, koji se brinu. Dolazi, dolazi bereket i na ovo mjesto koje će možda biti, koji će možda biti neko mjesto da se krene sa njim u neke nove pobjede koje će možda biti sebe da se nečija dova primi pa da Allah Đelešanu uspostavi svoj šerijat na zemlji. Nemojte se stiditi da molite Allaha Đelešanu kad Allaha kad molite, molite ga za najviši. Reci, al, kaži Allahu, molim te da uspostaviš svoj red na, svoj red na zemlji. Molim te da, da, da skloniš one koji prave nered na zemlji. Molim te Allahu Đelešanu da ja budem razlog tome i da ja budem taj, taj koji, će, koji će dobiti nagradu govoreći o tome kako čovjek, da, kako, kako čovjek treba da teži što većim ciljevima u, u svom životu, najljepši primjer nam je Mehmed Al-Fati. On je sa sedam godina čitao hadis poslanika sallallahu alaihi wasallam da će doći čovjek koji će pokoriti Konstantinopol, jel tako? će čovjek koji će pokoriti Konstantinopol. Rim, Rim, tadašnji Rim Srpskog carstva, Istanbul. Pa je on taj hadis pročito, zamislite rezonovanje, braća moja draga, u to vrijeme, sedam godina, zašto ja, kaže, ne bi bio taj čovjek? Zašto ja ne bi bio taj čovjek koji će to uraditi? Zamislite, Allah Đelešanu me uslišao od ovu i on je bio taj na kome se, na kome se, na kome se uspostavio Allahu Đalešanu sunnet. On je bio taj koji je pokretar i zamislite koja će biti nagrada. Nemojte se stiditi, braće moja draga. Nikad mi ne znamo kada će Allah Đalešanu oprosti i kada će, kada će, nečiju, kada će nečiju dovu upravo, upravo Nemojte da se stidite. Tražite od Allaha najviše, tražite od Allaha najveći, a to je Džennetul Fideus i naša sjela, ako Bog da, u Džennetul Fideusu. Sljedeća stvar koja nam može, koja nam može pomoći da povratimo sva svoj ima na staze koje trebaju da budu tu, jeste da učimo, braće moja draga. Prvo što je Allah Đelešanu objavio, ikra. Ali nije samo ikre. Ima i poslije ono, treba, treba malo udahnuti, pa i ono poslije pročitati. Mi vidimo danas da su neki doktori nauka poput Karadžića, Mladića i nekih drugih pasa napravili, napravili veliko zlo na Dunjavku i oni su imali ikre. Oni su, uči, oni su učili, ali oni nisu učili ovo kako treba. Bismi robbi Oni nisu učili u ime Allaha. Danas se uči u ime diplome, danas se uči u ime položaja, danas se uči u ime dobrog stana, bazena, džakuzija. Svi zaboravljamo onaj, onaj pravi cilj zašto se treba učiti. I zato nam jest ovakvo osanje. Što je više fakultetlija, što je više pametni, sve je više budala i sve je više problema. Zato što ljudi, što ljudi ne uče onako kako treba i, i kako treba da uči. Znači, puno ljudi danas za, smota ga dunjaluk, on, se pokuša da se hrve s dunjalukom, ali dunjaluk ga smota poput ovog papira i on ide u smeće. Tako smota, ni njemu nema više pažnje. Ali kada čovjek uči u ime Allaha Đelešanu i kad to, to svoje zanje preda Allahu Đelešanu, onda ne dolazi ništa osim pobjedi. Braća moja draga, učite i čovjek, čovjek, čovjekov život je kratak. Kad kada bi ga čitav, možda on nekad i pomisli moram se vratiti na ono, na, ono, na ono što sam malo prije rekao. Dobar sam ja kakvi ima, znaš, ima oni što ne znaju ni, ni deset sura. Nije to mjerilo, braćo moja draga, i ne smije biti mjerilo. Mora da nam bude mjerilo oni koji su otišli iznad nas. Oni koji... nauka je potekla iz, iz Islama. Kada se u, u, u u Španiji, u današnjoj Španiji, kada se nauka učila, Parizom su tekli potoci blata djeca, pariški, djeca francuskih i engleskih kraljeva su išle na noge arapskoj uleme u, u, u Kordobu da, da izučavaju arapski jezik. Tada je, tada je engleski jezik bio ciganski jezik. Za njeg se nije uopće znalo. Tada je arapski jezik bio, jezik bio pojava u svijetu. Ja molim Allaha Đelešanu ponovo da budemo od onih koji će, nositi, koji, će, koji će učiti u njegovo ime i koji će sticati znanje u njegovo ime i koji će biti od onih koji su učeni. Nemojte se nikad omalovažavati da nismo u stanju nešto. Svaki čovjek, zapamtite, svaki čovjek u sebi ima neku vrijednost. Samo on treba što Allah Đelešanu toliko, toliko potencira u Kur'anu la'allahum yatafakkarun la'allahum yatadhakkarun da razmišljaju, znači da čovjek analizira sebe, da analizira svoje dijete, ako smo mi, ovi stariji, i propustili to znanje, nemojmo dozvoliti da naša, da naša djeca dođu na taj stepen da ne budu učena, da se šprdaju sa njima, da nam neki svetozari, zorke, marke pregledaju naše žene po, bolnicama, da nam, da, nam, da, nam, da, nam vlaš, da nam vlašinje i šumadje ili ne znam nija odakle koje Allah sami zna kako završilo školu, uči našu djecu. Da oni odgajaju našu djecu. Jer škola, škola, škola je jako bitan segment, braću moja draga. Nije sve, nije sve ni, učenje u islama. Mi moramo imati i doktore, i, i, i medicinare, i, i, učitelje, i profesore, i nastavnike, i sve ostalo. Da bi se, da bi se uspostavio red na zemlji, braću moja draga. Stoga podcrtavam, podcrtavam oni koji su ušli u godine, koji su ušli u godine, da izučavaju onoliko koliko mogu, ali da nikako ne, ne dozvoli svoje djeci, plašit će ih šeitan sto posto će ih šeitan plašiti, pa eto, babo mu nije ništa završio, gdje će on. To je utopija, davanje para, postaću. Na sebi sam lično osjetio da Allah Đelešanu, kada, kada se krene za njegovim putem, kada se krene njegovim putem, da Allah Đelešanu otvori, otvori puteve na faki. Ne volim, ne volim da sebe, da sebe opet, ali tako je, halalte mi, ja prije nego što sam otišao, prije nego što sam otišao na studio radio sam sve moguće poslove. Od kidanja đubreta, sušenja sena, kopanja, drva i svega ostalog. Samo to, to, sve što je halal ne treba si toga, ali povlačimo jednu drugu paralelu. Dolazi prilika da ja odlazim u Jemen. Znači, dok sam, dok sam tad bio, znači, vidiš avion leti gore po nebu, kao, pa Bože dragi, šta... Ni, nisam, nisam mogao sebi da, da stvarim da ću ja nekad tu biti. Međutim, u ime Allaha Đelešanu kad se odluči da se ide putem traženja znanja. Allah Đelešanu otvori pute i kunijem vam se Allahom svevišnim da sam više za tih pet godina dobio sredstava, više para pretorio preko ruku, više prošao, više osjetio nego za onih 26 koje sam živio. Allah Želešanu je otvorio puteve i nije bilo nikakvih problema, alhamdulillah. Stoga vam podlačim, znači strogo da se vodi računa, ako mi nismo u stanju da izučavamo i učimo, da šaljemo svoju djecu, da pratimo svoju djecu, zašto su ona talentirana, zašto su ona sposobna, šta ona želi u stvari i da ih usmjeravamo u tom putu i molimo Allah Želešanu Đelešanu da ih uputi i da ih čuva na tome putu. Sljedeća stvar, ubrzo ću završiti, da ne dulji, jer sve ono što je previše postane, a čak i slatko postane malo nezgodno, pa se, pa, pa se povraća, uskoro ću i završiti, braće moja draga. Sljedeća stvar koja, koja nam može vratiti, koja nam može vratiti naš iman, da budemo samilosni i da pomažemo ljudima, braće moja draga. Kako su radili ashabi, oni nisu imali nešto previše već bi oni, kaže, okonačili, oni bi okonačili, pa bi ovako tako razmišljajući, kaže, u mojoj kući ima dva obroka, to je, kaže, previše. To je, kaže, previše, to je, kaže, previše i tako mi Allaha, ja ne mogu zaspat dok se ne riješim toga. Pa bi ustani, ustani, uzeli bi to i otešli bi podijelili na Allahovu putu. Pa su neki rekli, kaže, tako nam Allaha, davali su, samo da se riješi toga, znači davali su, davali su to Davali su to i oni onima koji su dali imali čak i više od njega. Ljudi nisu bili, ljudi nisu težili za, kao, što teže i današnji vladari. Kada bi samo uzeli koliko se danas para ulaže u oružje, koliko se danas para ulaže u futbalske klubove, koliko se danas para ulaže u neku tehniku koja je sasvim nepotrebna, došli bi, došli bi do činjenice kada bi se samo tih nepotrebnih stvari odbacili to kada bi, kada bi, kada bi dao da se uspostavi red na zemlji, došli bi do tog stanja da bi svima ljudima koji živi koji žive na zemlji bilo jako dobro, da bi živjeli jako ugodnim životima. Neki dan čitam podatak, tamo neki princ Katara Milijun, hiljadu i pol milijardi daje za klub Manchester United. Hiljadu i pol milijardi dolara, braćo moje draži. Hiljadu i pol milijardi, dok drugi klub u Kuvajtu, što će doći drugi tim Barcelone, da im se eto oni poga, pokažu drugi tim da odigraju 90 minuta da su im plaćeni hoteli sve avioni do 80 miliona dolara braćo samo Kuvajt samo Kuvajt kada bi dao kada bi dao obavezu zekijata, danas ne bi bilo gladnije muslimana. Ako uzmemo da se danas Afrika zove gladni kontinent, da, su, da je tu većina ljudi koji su gladna, da su tu djeca koji se, koja se igraju sa lobanjama, svojih majki, braće moja draga. Da su tu ljudi koji, koji ne okuse krušnu mrvu po sedam, po osam dana. To možda i nije tako poražavajuća, poražavajuća činjenica dok ne dodamo na to da su većina tih ljudi muslimani, braće moje drage. Da su to naša braća koja dove što je, što je, što je brat Ibrahim spomenuo nemoćni djeca i žene moli gospodaru pošalji nekoga da nam pomogne koji očekuju, koji očekuju da im, ako nikako ne pomognemo, da im dovom pomognemo, braće moja draga. Da se sjetimo naše braći, mi ovdje živimo u rahatluku, nije to neki ni rahatluk, neki prevelik, ali obzirom u kakvim halovima braći ima, ja sam, ja sam imao slučaj u Jemenu, braće moja draga, da se svakakvim musibeta nagleda, svakakvih belaja. Bio sam u pekari, dolazi čovjek, ulazi u pekaru, drži jednu vreću na leđima i to mu je sve što je pokretna i nepokretna imovina. To mu je sve što ima. Već ga nosa. već nije stabilan na nogama. Kaže, braću, pomoste. Gladan sam, kaže, noge mi se tresu, blizu sam da padnem, da se izgubim. Uzeli smo mu tu nešto malo kifli, marka, marka i po, dodvi, Dali smo mu to. Ostavili smo ga tu, odlazim, od njega nekih 50-60 metara. Allah Đelešanu daje da mi se ovako glava okreći. I vidim brata koji sjedi na putu, jede to i u pauzi između zalogaja diže ruke Allahu Đelešanu i zahvaljuje mu se na tome što mu je to podario. Samo mu je taj obrok, samo mu je taj obrok koji ima. Znači, to je sve što ima. On nije razmišljao ni u kući, ni o mobitelu, ni o dopuni, ni o računu za internet, ni o računu za telefon, ni o cipelama, ni koliko mu odjeće ima normalno ništa. On ne razmišlja. On je musliman, braćo moja draga. On je musliman, braćo moja, on je naš brat. Ako nikako ne možemo drugačije, u gluhu doba noći kad se, kad se Allah Đelešanu spušta na zemaljsko nebo pa kaže imal, li ko da traži nešto da mu to dam, li ko da, da traži nešto da mu se oprosti, da mu oprostim, da dignemo ruke, da, budemo, da molimo za svoju braću gdje god se oni nalazili, da im pomogne, da one koji nisu upućeni, da ih uputi, izbavi i napravi put, da ujedini naša srca, da krenemo ako Bog da jednom protiv zajedničkog nam neprijatelja, i da na taj način budemo od onih koji su uspješni. Sljedeći slučaj. Dolazi čovjek kod poslanika sallallahu alaihi wasallam i kaže mu ja Rasulullah imam problem. Imam problem. Pa ga je poslanik upitao šta je tvoj problem? Ne mogu, kaže, da osjeti slas namaza u svom srcu. Puno muslimana danas to ima, ali neće to oni priznat, oni se ovako kad ga vidiš, on, se, on je povezao direkt, a u stvari Allah sami zna šta je u njegovom srcu. Imam, kaže, problem Allahu poslaniče, ne mogu da osjetim, ne mogu da osjetim slas namaza. Pa ga je posavjetao poslanik sallallahu alaihi wasallam, podijeli sadaku, podijeli sadaku i pomiluje tima po glavi. Podijeli sadaku i pomiluje tima po glavi. Bez obzira što ti nemaš, što ti nemaš nešto puno para. Allah Đelešanu nam daje priliku kad nemamo, baš kad nemamo. Imaš dvije marke u džepu, Znači, ako, ako tu uspiješ slomiti svoje srce, ako tu uspiješ slomiti svoje srce, da, da tad udjeliš, znači Allah Đalešanu ti piše da si ti podijelio 50% onog što si imao. Bez obzira što je to dvije marke, bez obzira što je to dvije marke, Allah Đalešanu ti piše da si ti podijelio svog pola i metka. Znači, to je otprilike neki 150-200 milijardi saudijskog kraja kad bi on dao na svom putu, tebi se piše toliko. Sljedeća stvar, još ću vam jedan primjer navesti, kada je bilo prikupljanje pomoći za gazu, sad za braću, kada su bili problemi tamo, kaže, bila je Sergija, bila je Sergija u, džami da se, da se pomogne braći u Palestini. Pa su braća tako pomagala, ti koji su bili zaduženi tu da to prikupe, prebroje i predaju tamo, pa su oni bili tu i kaže, nakon što su svi ljudi izišli, kada se to predala, kad su oni počeli da, da, da uzimaju te pare, da ih da ih kamare, da ih kamare tu, da, da, da bi mogli da ih proslijedi dalje, da bi stigla do braće, kaže iz Ćoška Mešćida dolazi čovjek u poderanom kaputu. On je, kaže, sav pocijepan, na puno mjesta, a star već se počeo da se i raspada. Skida, kaže čovjek, kaput i ovo je, kaže, od mene na Allahovom putu. I sad on dovodi, braću moja draga, u nezgodnu situaciju, tu braću koja su tu. Znači, ne možeš ga odbiti, a šta uradi s tim kaputom? Kako to unuči sa? Šta uradi s njim? Ma nemoj, brate, nema... Ovo je od mene na Allahovom putu. Nemoj, brate, ne znam, ne znam ništa. Od mene na Allahovom putu. I sad oni tako u tim brigama te okupili se, kaže oko onaka puta, što je, stoje, šta da uradi sa njim. Treba to sad promisliti šta da, šta da se uradi s tim. Kako to unovči? To je čovjek uvakufio. To, to je on dao na Allahovom putu. Kako to posla sad tamo? Šta će ljudi reći? Vi nas provocirate. Dolazi, kaže, drugi čovjek na vrata. Vadi iz džepa 40.000 dolara. Ovo je, kaže, za taj kaput ja taj kaput kupujem. Samo se te iskrenog nijeta, braće moja draga. Iskrenog nijeta. Hoće podavati Pode nam kapu 40 Kupuje kaput. Kupuje kapu. kaput. na svijetu. Kupuje kapu, za, kupuje kaput za 40 hiljada dolara. Jer je problem kaput, sa šta ćemo s kaputom? Čovjek rješava problem. 40.000 dolara stavio ovo vam me kaže, zamena za taj kaput. Ja plaćam taj kaput 40.000 dolara. I tvoj drugi stvar. I tvoj će mi Druga stvar, druga stvar. Druga stvar, kad je bilo prikupljanje isto za braće, vi znate koliko su srca imenaca, koliko su srca imenaca mehka i koliko oni žele pomagati. Koliko su oni samo bra, braći u Bosni pomogli kad je bilo vrijeme za to. Dolazi čovjek na invalidskim kolicima, tu do mjesta gdje se prikuplja ta, ta, ta sadaka, kaže skinte me i ova kolica ja dajem za braću u Nema ništa drugo, ništa drugo nema. To mu je sve što ima. Čitav život možda radi za, taj, za, za, za ta kolica, kaže skinte me, spuštaju ga i ta kolica daju, daju za braću u Palestini. Sljedeća stvar, imamo mešćid, veliki mešćid, veći možda nego, nego što je Fahdova džamija u, u Sarajevu. Bio sam svjedok isto tako, drži predavanje, meni suze kreću. Ne možeš, ne, ne, mogu da se čovjek održi. Drži predavanje, tako održava predavanje gdje navodi primjer kada bi, kada bi bili u stanju da dovedemo Ebu Bekra i Omera, sada i malo provodamo zemljom i ono malo i tamo u Meku, u Mašala, vidim što napredovali ste, uradili ste ovo, ono, odvedemo ih u Medinu, o, još bolje, samo tako. Pa kaže, pan je Omer ili Ebu Bekra, haj malo nas sad i do kuca odvete, da vidimo kako je tamo, znaš, pa bilo bi ono, ne, nemoj, nemoj tamo ovaj, bit ćeš svašta, znaš. Drži čovjek tako predavanje, prilično je bogat čovjek, vadi telefon iz ruke, kaže tako mi Allaha, ovo je zadnje štenje Telefon stavlja. Trpa ruku u drugi džep, vadi zlato, ovo je, kaže, mar moje žene, ja sam čist, nemam više ništa. To su stvari u kojima čovjek osjeća zadovoljstvo. To je stvarno teško, teško da sebi čovjek priskrbi To ne može svako. Ali to čovjek kad sebi priskrbi, on, osjeti zadovoljstvo u srcu. Allah Đelešanu će to nam na dunjalku. To je sto posto bez ikakvi, najmanje deset puta više. Ali to ne može svako. Šetan je onaj koji plaši ljude. Šetan je onaj koji, koji ljude plaši siromaštvom. Pa danas sam isto brat u autu govorio. Na nije ti, na 50 maraka, kaže danas, danas ću ići tog brata, et pomoću ga sa 50 maraka. Iziđe iskuće pa možda bi mu i 30 bilo dovoljno. Nek, nek imen ostane ponešto, dok dođe kod, dok će ostane 10 ili 5. I već ono, polako trpa ruku u sad, šta da uradi, i ono, eto, brate, došao sam te pomoć, ali al da, da ima što više ljudi oko njega, eto, da vidi da on može pričati da je on njega pomogu. I on takav jadan, dođe mu šetan, dođe mu šetan u tom njegovom halu, Kaže da sad ispričaj ovom što ti je na putu, da si mu dao, da je on siromašan, da je on vakav, nakav, i on pregovori i nema o tog ništa. Bez obzira što čovjek ima dobre, na, dobre, dobre namjere, ako on nije u stanju da se bori sa šetom, te njegove dobre namjere padaju u vodu. To sve pada, to se briše poput, to se briše poput, poput, one, poput snijega kad je onaj suj, kad ona mećava kreni. Kaže čovjek kad odluči da uradi neko veliko djelo, neko dobro djelo na Allahovom putu. Šetan mu ne prilazi tim putem nam kaže nemoj to uraditi. Ne valja to, ne radi tako. Već ga nagovara da uradi 70 manje vrijednih djela, da ga rasparča, da, da, dođe u sumnju. I on tako dođe, ras... u onom momentu kad odlučimo da nešto dadnemo i šta odlučimo. Znači sebi pravac u ima Allaha to radiš i nema više, nema da ti neko šapne sa strane. To, to su Davao sam ove, ove primjer, molim Allah, da nam budu korisni svima. Da budemo od onih koji će dijeliti na Allahovom putu i koji će osjetiti slast sadake. To je bilo otprilike ono što sam, ja, što sam vam ja za večeras pripremio. Molim Allaha Đelešanu da bude ovo korisno i nama i vama. Da, bude od, da ovo bude na na, dobrih djela kad dođemo na sudni dan. Da nađemo svi ono više vi nego ja, naravno. Jer kaže, vjernik vjernik treba da želi isto, isto što i sebi. Molim Allaha Đelešanu da, da poravna, da budemo jedni, da, da, da otkloni oholost iz naših srca, da se volimo samo u njegovo ime i da budemo od onih koji će biti uspješni. Allahumma hdina fi man hedejt, wa afina fi man afejt, wa tawallana fi man tawallejt, wa qina wasrif anna wa šarra ma qadejt, inneke taqdi bil haqqi wa la yuqda alejk. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا اللهم انصر الإخواننا مجاهدين في كل مكان اللهم انصر الإخواننا مجاهدين كل مكان اللهم انصر الإخواننا مجاهدين في, في كل مكان اللهم انصر الإخواننا مجاهدين في كل مكان اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تكبير الله أكبر Draga moja braćo koji nas pratite putem sobe Put vjernika i draga moja braćo koja nas prati ovom toplom, lijepom mesčidu poslije one dobre čorbe od našeg plementog hađije, šta kazat na kraju, nego reći gospodaru naš, daj nam jemenske mudrosti i daj nam tog jemenskog mekahnog srca. Zaista ovaj govor našeg brata posjetio me na jednu stotinjak jemenaca koje sam imao priliku da vidim po bosanskim brdima metar i žilet ljudi. Ali Allah mi treba je rastegati na tri metra. Znači, ako hoćeš raspoloženje, oni te znaju fino raspoložiti, nema, znači, tako te lijepo ovaj raspoloži. Ako hoćeš da pokažeš ko je metar i žilet, ko je najbrži na napad na nevjednike, sjećam se svog jednog imenjaka Bilala koji je bio mu jezin. Nije imao ova četiri prsta, izgubio i negdje na, drugom, na drugoj paušteli. Skočio je, znači, vlahu na onu, znači, M48. Skočio na njega i tako preselio na Lavom putu da prokrči puteve drugima. A vjerovatno ste gledali one kasete i onaj poznati Bapar, onaj koji je vozio tenka, pa ona se vraća podlači, isto je bio jemenac. U toj istoj akciji, znači pogin nakon 3-4 sata 2-3 sata, on je bio lakše ranjen. Pa je uspio znači da ispriča to i nakon toga preseli. Naime, oni se njega ponio, on je bio onako pomršav. Ovako malo ličio na mene, znači duga lica, nos. I ja sam iz da sa istoka. Često me policija pita jesi ti odavde. Pa je on bio ranjen, izgubio se i kaže sad ja razmišljam neki mrak, kad će te hurije, šta sad dešava, ko je, kako je, ko je prvi na dočeku i tako dalje. Odjednom čuje vičem, težak je da malo odmorimo ovdje. Kaže, ja dolazim sebi, neki ljudi gledaju u mene, kao jesu težak, jedva te nosimo. Ovaj. A on odmah skoči sa nosila i kaže, nešto i mene Ja sam mislio da onaj svijet. I došao je sebi, on je bio, znači, od detonacije ovaj, više ugruhan, nakon toga je ovaj, otišao ponovno na liniju, našao ten koji je bio između dvije velike bukve zaglavljen i Allahovom dozvolom ga je znači izvadio i poklonio ga muđahidima na raspolaganju, krenuo cijev prema četnicima iz gruho što je bilo u njemu, a nakon toga je čuo da je jedan brat Libijac u međuzoni pa je pošao da ga izvadi i tu mu je Allah Žešanu propisao šehadet. Tako da su to veliki ljudi pored toga što ovaj, su onako rasto mali, meni je žao što nisam jemenski zet. Ali Allah daje što Allah hoće. Volim Allah šanom, da budemo znači sa tom braćom u sprezi imanskoj i ako Bog da i ovaj fizičkoj jer zaista i ovih dana jemenski narod polako skida sa sebe hajam ti budaleština i stavlja se na raspolaganje supermenu ovoga vremena šehu sami hafidahullah molim Allaha tabarake wa ta'ala da još jednom nagradi naših brata Hazima i zaista imamo čast i mi njemu kažemo ti si od nas a mi smo od tebe kao što je kazao poslanik ali salatu islam bibu ja bib ante minni u ane minke ođi bibu ja sam ti si moj i ja sam tvoj, a i braći preko žice kažemo mi smo jedan ummet. molimo Allah te bareke ta'ala da nas uvijek okuplja na hajru dok smo na ovome svijetu. Naša zadnja doba je vala Allahu gospodaru svih svjetova i sa ovim želimo da se za večeras otkačimo sa vaše frekvencije, a vi nastavite po svom programu. Subhanka wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa ant, Astaghfiruka wa tubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muslimanski susreti. Muslimanski susreti. Bihać Buđin 2010. 2011. Kuna ibad Allahi hvala. Budite Allahovi robovi, braćo. فأزهر وابتسم فالحب أحيا ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا ربي فاجمعهم بود بارك اللهم سعيا أيها الليل فأزهر وابتسم فالحب أحيا بعد أن كان فرادا القيام يا زهور الروض ميلي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن بعيدي يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي واملئي قلبي سرورا وله اللحن أعيدي وله اللحن أعيدي